Isus na blagdanu sjenica. Poglavlje sedmo. Poslije toga Isus je prolazio galejom, Judejom, naime nije htio prolaziti jer su ga židovi nastojali ubiti. Bližio se pak židovski blagdan sjenica. Tada mu njegova braća rekoše, otiđi odavde i idi u Judeju, da i tvoji učenici vide tvoja djela što i činiš. Jer niko ne čini nešto u tajnosti kad želi biti javno poznat kad već to činiš, očituj se svijetu. Doista ni njegova braća nisu vjerovala u njega. Isus im tada rekne, moje vrijeme još nije došlo, a za vas je vrijeme uvijek pogodno. Svijet vas ne može mrziti, a mene mrzi, jer ja svjedočim protiv njega da su mu dijela zla. Vi uziđite na blagodan. Ja ne ulazim na ovaj blagodan, jer još se nije ispunilo moje vrijeme reče im ovo i ostade u Galileji. Ipak, kad njegova braća uzidoše na blagdan, ode i on, ali ne javno, već kao potajno. Za blagodana židovi su ga dakle tražili, raspitivali se gdje je onaj i među mnoštvom se mnogo govorkalo o njemu. Dobar je, govorili su jedni, drugi su pa govorili, ne, nego zavodi mnoštvo Ipak niko nije govorio o njemu javno zbog straha od židova. Sredinom blagdana uziđe Isus u hram te je poučavao, a židovi su se čudili govoreći, kako ovaj pozna, poznaje pisma, a nije ih učio. Isus im onda odgovori, moje učenje nije moje, nego onoga koji me je poslao. Ko htjede vršiti njegovu volju, će za ovo učenje, je li ono od Boga ili ja govorim sam od sebe. Ko sam od sebe govori, svoju slavu traži, a ko traži slavu onoga koji ga posla, taj je istinit i u njemu nema nepravednosti. Nije li vam Mojsije dao zakon, a niko od vas zakone ne izvršava? Zašto hoćete da me ubijete? Mnoštvo odgovori. Zli je duh u tebi. Ko hoće da te ubije? Odgovori im Isus. Jedno dijelo učinih i svi mi se čudite. Stoga vam je Mojsije dao obrazenje, ne da bi ono bilo od Mojsija, nego od otaca i u subotu obrezujete čovjeka. Ako čovjek u subotu prima obrezanje da se ne krši zakon Mojsijev, zašto se žestite na mene što svega čovjeka ozdravih u subotu? Ne sudite po vanštini, nego sudite pravednim sudom. Isus je Krist. Tada su govorili neki Jerusalemci. Nije li to onaj koga hoće da ubiju? A gle, on javno govori i ništa mu ne kažu, da nisu i glavari uistinu spoznali da je on Krist. Ali za ovoga znamo odakle je, a kad Krist dođe, niko neće znati odakle je. Tada Isus, poučavajući u hramu, povika. I poznajete me i znate odakle sam, ali ja nisam došao sam od sebe, nego postoji istiniti, onaj koji me posla, koga vi ne poznajete. Ja ga poznajem, jer ja sam od njega i on me posla. Tada su ga htjeli uhvatiti, no niko ne dignu ruku na njega, jer još ne bijaše došao njegov čas. A mnogi iz mnoštva povjerovaše u njega te govorahu. Kad dođe Krist, hoće li više znamenja činiti no što ih učini ovaj? Isus navješćuje svoj odlazak. Farizeji su dočeli da mnoštvo tako govorka o njemu, te glavari svećenički i farizeji poslaše stažare da ga uhvate. Onda Isus reče, Jo samo malo vremena sa vama idem, ka onome koji me posla. Tražćete me i nećete mi naći. I gdje sam ja? Vi ne možete doći. Tada se židovi zapitaše među sobom kamo ovaj kani poči da ga mi nećemo naći. Ne kani li poći rasijanima među Grcima i poučavati Grke, šta znači riječ koju reče, tražćete me i nećete me naći, i gdje sam ja, vi ne možete doći. Rijeke žive vode. U posljednji dan, veliki dan blagdana, dok je Isus tamo stajao povika. Ako je ko žedan, neka dođe ka meni i neka pije, Onaj ko vjeruje u mene, kao što pismo reče, iz njegove će utrobe poteći rijeke žive vode, a ovo reče u duhu kojega će primti oni koji povjeruju u njega. Duh naime tu još ne bijaše, jer Isus još ne bi proslavljen. Pitanje o Kristovu porijeklu Kad su neki iz mnoštva čuli ove riječi, govorili su, ovo je uistinu prorok, ovo je Krist, govorili su drugi. Neki su opet govorili, zar Krist dolazi iz Galileje? Ne kaže li pismo da će Krist doći od roda Davidova, iz mjesta Betlehema, odakle je David? Tako zbog njega nastade razdor među ljudima. Neki su ga od njih htjeli uhvatiti, ali niko ne dignu na njega ruku. Stražari tada dođu glavarima, svećeničkim i farzejima, oni ih upitaše – Zašto ga ne dovedoše? Stražari dogovoriše. Nikada niko nije ovako govorio. farizej im na to odgovoriše. Zar ste i vi zavedeni? Jel ko od povjerovao poverovao njega? Ili ko od farzeja? Nego ova svjetina što zakon ne zna, prokleta je. Rekne im Nikodem, onaj koji jednom prijelje, dođe ka njemu, a bijaše jedan od njih. Sudi li naš zakon nekoga a da ga najprije ne sluša i ne dozna šta čini, tada mu odgovoriše, nisi li ti iz Galileje, istraži i vidi da iz Galileje ne ustaje prorok i otiđoše svaki svojoj kući.